บทสวดยอดพระกันไตรปิฎกอิติปิโสภะคะวาอะระหังวาตะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทธวาตะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวา ปานโนวาตาโสภะคะวาอเตปิโสภะคะวาสุขะตวาตาโสภะคะวาอเตปิโสภะคะวา ชาจารณะสามปานนางสารนางคาถาเมเวชาจารณะสามปานนางสิรสานมามเมโสกตังสารนางคาถาเมโสคตังสิรสานมาเม กะเวทางสารนางคาชาเมโลกะเวทางสิรสานามาเมอิตเปิโสภะคะวาอนุตตโรวาตาโสภะคะวาอิตเปิโสภะคะวา สะธรรมสารเทวาตโสภะคะวาเหเตเปโสภะคะวาสัทธาเทวมโนสานังวาตโสภะคะวาอิเตปโสภะคะวาโพธวาตโส ารเทเสรสานมาเมสาธาเทวมโนสานางสารนางคาชาเมสาธ ภะวาเอเตปิโสภะคะวาโรปะคันโทอะเนจราคณปารเมจสามปานโนเอเตปิโสภะคะวาเวทนาคันโทอะเนจราคณปารเมจสามปานโน ปิโสภะคะวาสัญญาขันโทอเนจจลาคณปาละเมจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสังขารขันโทอเนจจลาคณปาละเมจะสัมปันโน จะสามปานโนอิติปิโสภะคะวาปัทเวทาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาอาปทาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาเต ตุสมาทิญาณสัมปันโนอิตปิโสภะคะวาเวนญาณธาตุสมาทิญาณสัมปันโนอิตปิโสภะคะวาจากวารธาตุสมาทิญาณสัมปันโน หิติปิโสภะคะวาจาตุมหาราชิกาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาตาวะเตงสาธาตุสมาธิญาณสั สมาธิญาณสามปานโนเอติปิโสภควาปรเนมิตวัสวัตเตธาตุสมาธิญาณสามปานโนเอติปิโสภควากามาวจรธาตุสมาธิญาณสามปานโนเอติปิโสภควา ติปิโสภะคะวาอะโรปาวจารธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโลกุตรธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัทธมชานธาตุสมาธิญาณสั านโนอิติปิโสภะคะวา ทุติยะฌานธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวา ตติยะฌานธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาจตุตฌานธาตุสมา ภวาทันจมาชานาธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภควาอากาสานานจายตนาธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภควาเว นานจายตนะธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาอาเกณจานญายตนะธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาเนวสัญญาณาสัญญายตนะธาตุสมาธิญาณสา ามปานโนเอเตเปโสภะคะวาโสตาปาติมาคัทธาตุสมาธิญาณสา ปานโนอิติปิโสภะคะวาสกิทาคาไมมาคันธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาอนาคาไมมาคันธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาอะระหัตตมาคันธาตุสมา ธิญาณสัมปันโนเยติปิโสภควาโสตาปาติภลธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเยติปิโสภควาสกิทาคามิภลธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเยติปิโสภควาอนาคามิภลธา ตุสมาธิญาณสามปานโนเอติปิโสภะคะวาอะระหะตภัลธทาตุสมาธิญาณสามปานโน เยเติปโสภคะวาอายาวะเชวังโพธังสารนังคาชามมชามุทธิปัญจเตสารกุสลาธรรมานะโมโพธายนะโมธรรมายนะโมสังฆายปัญจโพธานะมังมิหังอาปา จุปเทมาสังอังกุสังเวทาปุกายปะอุปสัชสะเหปาสายโสโสโสสะสะอะอะอะอนิเตชะสุเนมะพัวจนาวิเวอาสังวิสุโลปุสะปุภะอิสวาสุสุสวาอิกุสลาธามาเจติวิอาทิอิติปิโสภะ วาอะระหังอะอายาวเชวังโพทังสารนังคาชาเมสาโพธิปานจะเอตสโรธรรมากุสลาธรรมานันทวิวังโพอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลานโนยาวเชวังโพทังสารนังคา ชาเมจาตตมหาราชิกาเอตสรกุสลาธามาอิติเวชาจรณะสามปานโนอุคุยาวเจวังพุทธังสรนังคาชาเมตาวเตงสาเอตสรกุสลาธามานันทปานจะสุขตโล กเวโทมหาเอโอยาวเจวังโพธังสารนางคาชาเมยามาเยสรกุสลาธามาพระมา สาทปานจะสาตสาตาปารเมอนนตรวยมกขยาวเชวังโพทางสรนางคาชาเมตุสิตาเอสรกุสลาธรรมาปุยปะกปุริสธรรมสารทิยาวเชวังโพทางสรนางคาชา เวเนมานรเตเยสโรกุสลาธรรมาเหตุ วสัทธาเทวมนุษย์สานางตถายาวเชวังโพธางสารนางคาชาเมปารเนมเมตวสวัตเตเอกสรกุสลาธรรมาสังขารคานโทโทขังอเนจังอนาตาโพ ทธปพยาวเชวังุทธังสารนังคาชามิพรามาเอสรกุสลาธามานา ธิปัจจยาเวนปันจะภควตายาวันเนพานังสารนังคาถาเมนโมโพธาสนโมธรรมาสนโมสังฆาสพุตธิลาโภกลาการกนาเอเตนะสาเจนะสุวาทิหนตุหุโลหุโลหุโลสั วาหายนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะเวเตเวเตเวเตเมเตเมเตเมเตเจเตเจวาติวาติมยสุสุวาทิหนตุหุโลหุโลหุโลสวาหายะเอนทสาวังมหาเอนทสาวังพระ ามสาวางมหาพรามสาวางจากกวาติสาวางมหาจากกวาติสาวางเทวาสาวางมหาเทวาสาวางอิเสสาวางมหาอิเสสาวางโ สาวังมหาโมเนสาวังสาปุริสสาวังมหาสา งพุทธสาวางปาเจกพุทธสาวางอรหันตสาวางสัพพเสทิเวชาธารานังสาวางสาพพโลกาหิริยานังสาวางเอเตนะสาเจนะสุ เทหอนตุสาวางกุนางวัชพลางแต่ช่าง วิริยังเศรษฐิกามางธามางสาจางเนพานางโมกขังคุยหักกางทานางเสลางปัญญาเนขัง ญญาภาคายางยาสามตาปางสุขังสิริัวปางจตุเวสติเทสนางเฮเตนะสาเจนะสุวัติโอนตุหุโลหุโลหุโลสวาหายนะโมโหทานสตุขังอเนจังอนาตารัวปะขันโท ขันโทเวนญาณขันโทนะโม อิติปิโสภวานะโมธัมมาสะโทขังอเนจังอนาตาโรปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทเวญญาณขันโทนะโมสวา ภาควะตาธรรมโมนะโมสังฆาสัทโธขังอเนจจังอนัตตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขัน นาคานทานโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวาหปะเรตังนโมพุทธายะมะอุทุกขังอเนจังอนันตายาวตาสหายโยนโมอุอมะทุกขังอเนจังอนันตาอุอมะอวันทานโมพ โทายนะอากตินิสรณะอารปะโคทางมะอะอุทุคังอเนจังอนาตา